Benim de var tabii ki birkaç adet maruzatım Sakin olup dedim bakayım lan susar mı? Kadının çenesi tam asumanmış Çıktı kontrolden içimdeki casus artık Bu bir korku filmi adı da son durak olsun Pardon o var bu filmin adı kanı donduran olsun Kaleye geç sıkıdır ve tamam sen Mondragon'sun Ama ben her golümde coştururum ultra fordu. İnsanın otobanda bastıkça pasası gelir Kalçalar sağlamış bebek balonu kasası gibi Hip hop bir teknoloji bizi Kalite nasası rapin albümde herkes var Türkçe rap rakı masası gibi Her şerefine içiyoruz hadi bugün arsla Hiçbir şey umurumda değil bunu da günah say Peşinde olduğum şey değil düğün asla Şimdi arabanı bariyerlere doğru sür aslan Kovaladın ama boşuna biliyorsun Kariyerim MySpace gibi lan yokuşa gidiyor Bazen saçma sapan şarkılar şarkılarda coşulabiliyor Benim rapim Ece Seçkin'in de hoşuna gidiyor Senden adam olmaz Senden adam olmaz dediler Ebeli dediler Maradona attı bu tanrının eli dediler Mahalledeki güzel kıza peri dediler Seni sevmeyince herkese veri dediler Taşı gidiğine koy dedim oğlum yeridir Bazen bir giyim, bazen harf delidir Bildiğim bir şey var dinle beni tamam Rap dediğin evlat hep sözünün eridir Ey ey bak kim gelir Sen göberse zor sever itleri Kesin buzlukta bütün kurban etleri Söyle bize kaç esetlere Bütün mevzu bu mu? Bizim mevzi bu mu? Okuyup üfleyeceğim de ezgi bu mu? Dans ede kırılacak da testi bu mu? Bir apo geldi geçti hadi üfle mumu, üfle mumu. Senden adam olmaz Senden adam olmaz did. deli dediler Geri gelir dediler gerçek hip hop ve sokaktaki yeni çeriler Fitneden uzak dur seni kötü zehirler Silah ile mermiler bu da evi dediler Seni bitirmeye gelecek bizim kara kediler Karateye gerek yok pezevenkten haraç yediler Rapim kedicikleri değil beni cinnet ettikler Senin minnet ettiklerin bana göre götçü sikikler Girmediğim delik kalmadı deli fişekler İzmir'e geldikten sonra piçler delik deşikler Keşif yapıyoruz peşin akıyoruz Haşin çakıyoruz kışın başın kaşınmasın ya da kaşın açılmasın bir bok Olamadın karşında sakın kasılmasın Bu kadar abaza aynı yerde sana Nasıl asılmasın asıl asıl ama Nasıl nasıl nasıl bizde her gün fasıl Ben çado pisikleri silen Mr. Muscle Mr. Hustle, Mr. Hustle. Senden adam olmaz Senden adam olmaz Sorun sorun mudur herkes üzüne Dediler Hazır mısın konu komşuya ise hüküme Dediler Sağım solum koyun dolu resmen götümde ayı bağırıyor Sonra dedim ki deli miyim neyim de, Deli miyim neyim Sorun bana nasıl teşehin edebileyim Hele teenage hele hele bitches DJ'in blenderında bebe milkshake Nefes alıyoruz bala götü riskle Aman hemen sil güzelini arar x-ray Zihni Türkiye sirk Kesik sistemi siviller içine sinsice girip perakende birikine Kıymetçisin ciğerim beş para etmez iyi size dişin mutfağını merak etme Liriklerimi bitti bir delili demokrasiniz cins pek Hail hail Recep Bari vizyonunuz insane Arada millete de pasta verir insane Chicks keyfiniz harbi alsa bir şişikli Senden adam olmaz Senden adam olmaz Senden adam olmaz dediler Bana da deli dediler Senden adam olmaz one of the things